atividade fiote. Aí, meu apelido tá agora bandido, tá ligado? Que que pega, Zé? É a gangue, só. Tá tudo monitorado. Você é doido, pega bandido. Hoje é, hoje é dia de plantão. Vou ficar na contenção de PT na mão. Tô de PT na mão. Gostam do pentão. Eu gosto do corpo dela. Vou dar condição. Vou dar, vou dar condição. é o desce o bucetão no chão, o bucetão no chão, o bucetão no chão. Oi, desce o bucetão no chão, o bucetão no chão, o bucetão no chão as meninas aqui do baile são tudo envolvida, as meninas aqui do baile são tudo, tão tudo envolvida, a elas quer dar pra nós, porque nós trafica, a ela quer dar pra nós, porque nós trafica, a elas quer dar pra nós, porque nós trafica, a ela quer dar pra nós, porque, porque nós trafica, BH que tá na ronda, a buceta delas pide, Ln tá na ronda, a buceta delas pisca, a ela ela quer é pra nós, porque, porque nós trafica, a elas quer é dar pra nós, porque, nós trafica, porque nós trafica, porque nós trafica. E eu gosto do corpo dela, dar condição, desce o bucetão, oi, desce o bucetão no chão, bucetão no chão, o bucetão no chão. Oi, desce o bucetão no chão, bucetão no chão, o bucetão no chão que é o DLN, que é o pai do malote, que é o, que é o DJ PH da Serra, tá ligado, né? Ah, que é o MC Vaguinho, que é o pai do malote, desce, rebolando no bico do meu revólver, ah, sobe rebolando, rebolando, aí piranha, movimento é suave, é tranquilo, tá? rebolando no bico do meu revólver. Sobe tá rebolando, rebolando, tá As piranha do subaco, essas sim são pela onde. As piranha do tá cabaco, essas sim são pela onde. As piranha do serrão, essas sim são pela onde. Desce pela onde desce rebolando no bico do meu revólver, no bico do meu revólver, no bico do meu revólver.